بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Затем мы с вами, иншаллах, Сегодня начинаем урок по Наху. Книга, которую мы с вами перед собой имеем, так называемая «Аль-Мумти'у фи шархи Аль-Аджуррумия». «Аль-Мумти'у фи في شرح الآجرمية Автор этой книги является шейх مالك بن سالم بن مطر المهذري один из учеников шейха Мукбила, рахимахуллаху та'аля. Выведение и предусловие шейха Мукбила и самого автора сами будете читать, если где непонятно, иншаллах, спросите. Это очень полезная книга, Баракаллафикум. Очень на самом деле полезная книга. И плюс к этому легко, очень легкая. На. О чем говорит Аль-Мумти'у фи аджурумия То есть это есть название книги Мумти'а. Аль-Мумти'у о чем говорит эта книга? Это книга о комментарии Аль-Аджурумия. То есть мы с вами закончили в первом уровне Аль-Мукаддиматуль Аджурумия. Во втором уровень это Шархуль Аджурумия. Его шарх будем читать. Поэтому, так как вы, значит, когда мы с вами второй часть, второй часть э, арабского языка, третий час закончили, в те времена у вас не был, и у меня тоже не был э, книга, чтобы мы с вами начали. А так давно надо было начать баракалафикум. Ну, алхамдуля кадаруллах. Это тоже благо от Аллаха Субхану Ва Та'аля, что мы с вами имеем сегодня э, очень много возможные, возможностей, чтобы э, получить эту, э, такие книги и делать уроки по возможности. Тема сегодняшнего урока, вы знакомы, это «Аль-Мукаддиматуль Аджурумия», чей книга? Чья книга это? Это книга Абу Абдуллах Мухаммад ибн Мухаммад ибн Дауд Ас-Синхаджи. تعريف الكلام то есть ознакомление с калямом. ما تعريف الكلام قال المصنف رحمه الله تعالى это кто говорит? Это говорит шейх Малик ибн Салим ибн Матар аль-Махдари говорит, что قال المصنف رحمه الله تعالى المصنف это فاعل является رحمه الله تعالى это جملة دعائية что сказал автор المقدمة الآجرومية الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع То есть для того, чтобы был речь, речь, четыре вещи необходимы, Или, можно сказать, четыре условия должно быть. Потом только, можно сказать, это предложение считается как речь. Потому что большая разница между аль-калям и джумля. Понимаете, баракалафикум? Каждый калям может быть джумля ну не каждая джумля может быть калям. Да. Иншаллах, по поводу этой джумля мы в других нахвах будем более подробно пройти. Очень много говорили э, по этому поводу. Да. Для того, чтобы был калям, четыре вещи необходимы, мы сказали, да? Это должно быть лафз, Первый. А второе условие аль-мураккаб, третье условие аль-муфид, четвертое условие бил Сейчас каждого отдельно будем пройти. الشرح قال الشارح حفظه الله تعالى دخرنيتي والله سبحانه وتعالى говорит следующее بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الكلام مصنف رحمه الله он начал с чем? С تعريف الكلام То есть он сперва в, этом, в, этом, в этой книге начал нас ознакомить о калям. Что такое калям? Почему? لأن النحو لإقامة الكلام Потому что нахв, синтаксис именно для составления или нахв именно для того, чтобы мы смогли э, совершать или выполнять калям, или э, сделать калям. Без нахв никак невозможно. Для установления калям необходимо нахв нужен. Поэтому те люди, которые не знакомы синтаксис или, скажем, морфология и синтакс арабского языка, они во время разговора, так как сегодняшние современные джахильские араби, они неправильно читают и мужской род, и женский род, и падеж, они не разбирают. Даже если некоторые из них правильно читают, если спросить, почему это окончание именительный падеж, они не понимают. Так как сегодняшние русскоязычные и другие языки, не каждый э, понимает, что такое муптада, что такое хабар, что такое подлежащее сказуемое причастие действительный залог, причастие страдательный залог. Вот когда я начинаю объяснить вот это, это имя превосходной степень или сравнительной степень, вот такие слова говорю, некоторые люди думают, что я так русский язык хорошо знаю. Нет, это просто перевод знаю, а дальше не знаю, что, как говорит, применять их. Нам. Мусанниф, рахимахуллах, он начал свою книгу битариф калям. Почему? Вот это есть ответ. لأن النحو لإقامة الكلام. Потому что нав э, именно для того, чтобы для совершения калям или там для э, выполнения калям. Поэтому, баракаллаху фикум, когда у вас спрашивают, маху аль-калям, вы должны быть от, э, готовы к, к ответу. Аль-каляму хуа лафзуль мураккабуль муфиду биль Это наизусть надо знать, баракаллаху фикум. А когда у вас спрашивают, лимада, بدأ المصنف رحمه الله كتابه بتعريف الكلام سكاجتي لأن النحو لإقامة الكلام فهمتم بارك الله فيكم فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أدلا أزنكم ياس كلام أن سكازاس ليدوشي الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع نعم فلا بد أن يجتمع في الكلام أربعة أمور فلا بد أن يجتمع إن اجتمع يجتمع في الكلام أربعة أمور في كلام необходимо быть четыре вещи Чтобы быть калямом, четыре вещи необходимо. Вовнутри калям, вовнутри предложения, которые считаются калям, речь, вы увидите четыре вещи. Арбаату умур. Первое, ан якуна лафдан. Речь должно быть лафз. А что такое лафз? أي صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية هذا معنى اللفظ То есть, калям должен быть лафз. А лафз что такое? Лафз это должен быть звук, голос, который содержит некоторые арабские алфавит. Почему так говорит Баракалафикум? Иногда такой звук слышно, звук коровы, например, голос коровы, собака лает, да? Или там камнем э, какой-то железо бьет и слышно. Это тоже софт называется на арабском языке. Но когда собака лает, вы можете написать, как лаем, например, где удлинял, где не удлинял из арабского с, э, с бук, из буквы арабского языка. Нет, не можете написать. Поэтому они отпадают. Все голосы, все звуки, которые невозможно их буквами арабского языка написать, они отпадают. Значит, должно быть такой голос, такой звук, который содержит, муштамилян, иштамаля, иштамилю, иштимян, содержит некоторые арабские алфавит, буквы. На. Почему некоторые? Потому что арабский алфавит э, по одной мнению 20, состоит из 28 букв, по-другому из 29 букв. Понимаете? Для того, чтобы какое-то слово было, не обязательно, чтобы применять все эти, все эти буквы. Баракаллафикум, вы знаете. Второе то, что необходимо, аньякуна мураккаба. Должно быть мураккаб. А что такое мураккаб? То есть ай муаллафан мин калиматайни ау аксар. То есть он должен состоять из двух или более двух слов. Из одного слова, из одного слова невозможно делать калям. Понимаете, минимум должно быть две слова или два слова или более двух. Понятно, да? Это называется мураккабан, то есть муаллафан. Третье, то, что необходимо, аньякуна муфида, полезный должно быть. А что означает? Как, когда мы знаем, что это полезное слово, речь. Ай, аньяхсуна, ай, яхсуну сукуту мутакалима алейхи. То есть молчание говорящего на это, на свои слова, должно быть лучшим. То есть должно быть хорошим. То есть не привело бы в каком-то неприятности или там непонятности. То есть один человек, такой дверь откроет вам, такое слово говорит, после этого э, молчит, остальным понятно. Не, не буду задавать что, что, как, не буду задавать. Почему? Потому что он так разговаривал, э, в результате э, все слышали. Это называется на русском языке, если не ошибаюсь, законченный смысл. Понятно, да, Баракалафикум? Нам. No. Дальше, четвертое, четвертое, аньякуна бильвад аль-араби. Это что значит, должен быть бильвад аль-араби? То есть, мин калам аль-араб. Калам должен быть из арабского речи, из арабских слов. Потом сноску говорит, что можно посмотреть для более, или по, более подробно, хашету суббан, والكفراوي это тоже ученые, которые شرح делали المقدمة الأجرومية نعم نحو قولك например твое слово или твои слова тоже можно сказать العلم نافع علم полезное то есть знание полезное или полезное внизу говорит فالعلم نافع كلام عند النحاه Вот это «аль-ильму нафи'ун» Ильм это полезное является у ученых по нахву калям считается. Почему? Лианнаху лафз. Потому что это такое слово, مشتمل على بعض الحروف الهجائية это слово содержит некоторые арабский алфавит وهي الألف واللام والعين они какие? это алиф, лам и айн العلم и так далее нафи'ун, нун, алиф, фа, айн да? ومركب считается почему? Литаракубихи мин калиматайн. Потому что состоит из двух слов. Аль-уля аль-ильм, первое слово Аль-иль васанияту нафи. А второе слово это нафи, полезное. Ва муфид это. Это еще есть законченный смысл. Почему ли аннаху афада ихбара би наф'ил илм? Потому что он э, он дал сообщению, он сообщение дал какое? Законченным смыслом, путем. То есть он э, он сообщение о том, что ильм это полезное, этим же дал свое слово законченным смыслом. وبالوضع العربي то есть на арабском языке لأنه من كلام العرب на самом деле العلم نافع это есть из арабские слова. На. ونحو قوله تعالى также, например, слова Всевышнего, наподобие слова Всевышнего, то есть это как пример имеем в виду. говорит, «Вакаллам Аллаху Муса таклима». Аллах, значит, общался или разговаривал э, с Мусой или побеседовал, разговаривал. Да? Это таклиман, это такид, усиление. Сура Ан-Ниса, аят 164. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم также пример слова пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям, где он говорит, «Иннамаль а'малю бин нияти» Поистине все дела по намерениям. По намерениям. Да. Этот хадис, ахраджуху бухари валлафдула, этот хадис сказал имам Аль-Бухари, слово, текст, э, набранный текст, скажем, э, وبخاري تكوية ومسلم عن عمر بن الخطاب تاجر اسكزالتا مسلم سسلوب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكل من هذه الجمل كلام نحوي Каждые вот эти предложения, то есть вышеуказанные предложения, какие они? Аль-ильму нафи'ун, вакаллам Аллаху Муса таклима, иннамал а'малу биннияти, все они являются, все эти, эти предложения являются каламун нахви, то есть грамматический э, речь. Почему? لتوفر شروط المتقدمة فيها из-за э, наличия условия. Какие условия? Аль-мутакадима, вышесказанные. Понятно, да? Фиха, то есть все вот эти выше причисленные условия э, наличие, скажем, или скажем, существует фиха в этих предложениях. Вахия, какие они эти условия? Аллафлу, ват-таркибу, вал-ифадату, вал-вадху, аль-араби. Потом здесь внизу говорит фаваиду ва танбихат, э, полезные и э, примечания. Говорит, «Аннахву хува каваиду ю'рафу биха ахвалу авахрил калими и'рабан ва бинаа». Что такое нахв? Когда у вас спрашивают, скажите «Аннахву хува каваид». Нахв – это правило, благодаря которого можно познать значит, э, положение, положение окончания э, слов и по и'рабу, и по бина. И'раб это когда меняется окончание слова, а бина когда не меняется, это благодаря, э, значит, э, нах можно узнать, говорит. Ну, падеж. Да. Это есть ответ на вопрос «Маху наху». Второе, «Нахву сахибуху юсамма нахвиян бисукун ха». То есть, «Нахв» кто владеет или, э, значит, э, грамматик, да, человек, который занимается грамматикой, э, поэтому владелец нахва называет нахви, то есть нахвист. Этот человек относится к грамматику. Бисукун аль-ха, здесь ха имеет сукун. Нах, нахви. Вафатхуха мин лахмин аль-авам. Вафатхуха мин ляхниль авам. То есть, если это ха, иногда слышите, что э, э, с огласовкой фатха читают люди, нахави, нахави, когда говорят, это из ошибки людей неграмотных. То есть бывает иногда слышно, что некоторые люди вместо того, чтобы говорить нахви, да, бисукун ха надо говорить, они бифатх ха читают. Если вам слышно такое, то знайте, что это из ошибок неграмотных, простых людей. Третье то, что необходимо, или скажем примечание, хараджа би каули мусаннифи аль-лафз аль-ишарату валь-китабату ва нахвихима. Фаля тусамма калама. Это очень полезно, баракаллаху фикум. Послушайте, говорит, что благодаря словам автора, где он сказал, что лафт необходимо. Он сказал, что лафт должно быть. Потому что, а что такое лафт? Он же говорит, лафт это голос, который содержит арабский алфавит, да? Благодаря этим словам, говорит, то есть благодаря напоминаниям э, автора слова «Аллафт» отпадает «Аль-Ишара» – указание или письмо, и наподобие это какой-то значок – они отпадают. Почему? Потому что фаляту самма каламан. Их не называют с точки зрения ученых по нахву, не считается калам. Один человек, например, говорит, что атуриду анташраба шай, чая, ты хочешь пить чай, а, а, который вы с ним разговариваете, он если голову э, направо и налево делает, хочет сказать, что нет, не хочу, это не считается Э, калям. Почему? Потому что он языком никакой голос не говорит. Например, ля не сказал. Или наам не сказал. Если он вместо наам что сказал? Голову вниз, э, вверх-вниз поднял. Вот так. Да? Вверх-вниз делает. Да. То есть хочу чай пить, если дают нам. Баракалафикум. То есть вот это письмо, например, или, скажем, ишара, указание, или какие-то значки, они не считаются Э, значит, э, благодаря или по причине упоминания шейха э, или автора Аллаф, раз он лав сказал, все остальные отпадают нам. Из них невозможно делать калям. Вахараджа бикаулихи аль-мураккаб. Он сказал мураккаб. Значит, отпадает аль-муфрат. То есть, калям минимум должен, должен состоять из двух слов, да? Значит, аль-муфрат. Если одно слово нельзя из него делать. Например, Заид, да, один человек дверь открыл, зашел к вам и говорит, что братья муслим, и мы посмотрели на него. Он говорит, что Заид. Да, просто Заид говорит и все. И больше молчит. А мы не знаем, что он хочет сказать. Заид, что там дело? Заид умер, Заид, э, значит, э, в аварии попал, Заид пришел, Заид ушел, непонятно. Поэтому из него وتيتا المفرد أتبدايت قولت وخرج بقوله المفيد المركب غير المفيد Его словами он сказал, что муфид, значит, еще есть такой муракаб, то есть еще бывает такое, такие там слова, видно, что состоит из двух слов, да, но ну, не, не является законченным смыслом. Например, э, если такое встречается две, два слова, но смысл не кончается, это тоже не относится к каляму. Например, Абдуллахи. Это точно такой же, как один человек сказал, что Зайд и молчал, а другой человек сказал что Абдуллахи, тоже непонятно. Почему? Потому что даже если это слово, или скажем, э, джумля, или кауль, можно сказать, э, состоит из двух слов, но не законченный смысл. Поэтому это тоже отпадает, не относится к условиям Э, значит, э, аль-калям. Вайн кама зайд, посмотрите, если зайд встает, то, то же самое посмотрите, э, ин это одно слово, кама два, второе, второе слово, зайдун, третье слово. Посмотрите, три слова, но все равно это не считается калям. Почему? Потому что не закончены смыслы. Это условное предложение называется. Например, один человек говорит, если заяц встает, а потом дальше молчит, это тоже не считается калямом. Почему? Потому что не муфидум это, незаконченный смысл. وخرج بقوله بالوضع كلام غير العربي он сказал, что калям должен быть из арабских словах. Да? Значит, отпадает не арабские слова, такие как не араби, и турки, и фарси, и немцы, и монгольцы и так далее. Все они, если они говорят, даже на, на, на их родном языке они, может быть, считаются, э, не может быть, считаются это калямом, но все равно с точки зрения нахва, араб, э, грамматика арабского языка не считается калям. Почему? Потому что это не арабское. Тамарин упражнения. Первое. ضع علامة كذا أمام الكلام النحوي وعلامة وعلامة كذا أمام غيره مع بيان السبب. Вот этот значок перед калям ан-нахви добавляя другое x, да, перед э, другого, да. И э, помимо этого еще разъясняет, почему ты этот значок или то знак поставил. Например, аль-каляму, аль-китаб должен быть, да? Э, Аль-Китаб – это является калям у ученых по нахву. X поставлен. Почему? Это нет, говорит. Для гайру потому что это не муракаб, не законченный смысл, это муфрат. И дабада аддарсу, когда урок начинается, это является калям или нет? Э, аль-мусташару мутамин и так далее. Второй. ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام النحوي مركب من كلمتين. Каждый из следующих слова добавляй в таком предложении, чтобы они состоялись из двух слов, но законченный смысл был. Чтобы это тоже считалось как калям. Зайдун аль-мактабату аш-шамсу. Четвертый. ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في في كلام نحوي مركب من أكثر من كلمتين. Значит, вот эти слова из следующих слов, да, добавляй в таком речи нахви, которая состоялась э, более из двух слов. На. Аль-мау, например, филькузи. Да, вода в кувшине или на кувшине. Яктубу и лам. На этом мы с вами закончили تعريف الكلام из книги Аль-Мумти'у في شرح الآجرومية автором который является الشيخ مالك بن سالم بن مطر المهذري حفظه الله تعالى وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم